prinose i plne svetoga duha. Časni oci, braće i sestre, evo danas pod svodovima ove svete crkve sabrao nas je Bog živi, Bog istiniti, različite ljude, različitih godina, sa različitih mesta, ali pod svodovima ove svete crkve, silom duha svetoga, po rečima apostola Pavla, mi smo crkva, i mi koji smo došli iz Užica i vi koji ste došli sa nekih drugih strana i ova naša braća koja su nas dočekala sa ljubavlju i istom verom, kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, isto kao što smo i mi kršteni u toga Boga. Dakle, ista vera, ista nada, isto očekivanje da je Bog ovde prisutan i Duhom Svetim čini od nas različitih, da jednim ustima, jednim srcem pevamo i slavimo prečasno i veličanstveno ime Božije. I baš onako kao što krv u organizmu jednoga čoveka donosi hranu do svake ćelije i one najmanje i reklo bi se najneznatnije, tako taj Duh Sveti čini, da i mi ovde budemo povezani, iako se možda ranije nismo ni vidjeli, ali osjećamo tu silu Duha Svetoga koja čini da i ovi likovi svetih Božih ugodnika sa zidova ove svete crkve zajedno sa nama pevaju. Vidite u oltaru arhijereje svetog Savu, prvog arhijepiskopa srpskog, vidite svetog Vasilija Ostroškog, svetog Petra Cetinskog, svetog Jeftimija Prevlačkog, velike arhijereje iz Aleksandrija, Tanasija i Kirila, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, svetog Teodora Stratilata, čije ime danas proslavljamo, i njega samoga. Svi su oni ovde sa nama, braće i sestre, i gospod koji nas gleda sa visine, iz ove kupole, to je na isti gospod koji se u slavi uzneo sa Maslinske gore i oni isti blagovesnici koji su rekli učenicima Hristovim nemojte da budete tužni i neutešeni, jer će ovaj gospod koji se sada od vas uznosi opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. I zaista gospod je ispunio obećanje svoje. Deset dana nakon tog događaja poslao je duha utešitelja na učenike svoje apostole. Taj duh sveti, braćo i sestre, diše u crkvi svuda u svetu. Ovde u Budvi, po čitavoj Crnoj Gori, u Srbiji, u Rusiji, u Grčkoj, u Bugarskoj, u Americi, u Australiji. I on će do kraja veka, do gospod ne dođe drugi put, kako slušamo ovde u Evanđelju, biti sa nama I niko i ništa ne mogu nauditi crkvi. A mi nećemo meriti crkvu niti kvantitetom, niti nekim drugim zemaljskim merilima, nego ćemo znati da gde god je dvoje i troje skupljeno u ime Božije, tu je i Gospod. I zato želim vašoj ljubavi samo da uputim jednu priču koja mi se čini primjerenom ovde u ovome postu i ovoj svetoj crkvi, koja je meni pomogla da razmišljam na jedan pozitivan način kao predstojatelj zajednice u Užicu, Crkve Božije, da je moguće da se čovjek promeni, da se preobrazi, a post jeste vreme pokajanja, preumljenja. Ali ljudi smo grešni, živimo u telu i trpimo različita iskušenja i padamo pod njima jer nemamo dovoljno vere ni snage a ima mnogo u nama i gordosti, i sebičnosti, i svega onoga što nam ne dozvoljava da budemo ljudi, nalik na Boga. I kako bi rekao naš blažno počinjši patrijar Pavle, teško je ovci opstati među vukovima, ali nije nemoguće. E baš zato što nije nemoguće, i mi možemo da uz pomoć Božju učinimo nemoguće stvari. Elem, jedna mlada žena je došla u jednu kuću, udala se. Međutim, donela je sa sobom zla u svome srcu i već od prvih dana počela je da osjeća neprijateljstvo svoje svekrve, a svekrva konzervativna i patrijarkalna želela je da bude po njenome, jer i ona prošla kroz takav život da se mora slušati bezpogovorno, veruj i ne ispituj. Međutim, te varnice su počele sve više da udodavaju njena, njihova srca, baš onako kao što ljudi kada se svađaju viču jedni na druge, A zašto viču? Zato što su im pre svega srca daleka i što su srca dalja, to je veća vika, jer Bog je tako saznao čoveka da srce automatski šalje mozak, u mozak signal koliko je neko daleko od nas. I zato što osjećamo da je daleko, mi mislimo da ne može da čuje naš glas i zato vičemo na njega. Ali kada se ljudi vole, onda oni šapuću, čak i još od toga tiše govore, jer su im srca blizu. Ta udaljena srca nije moglo ništa da poveže. I u jednom času ta snaja odluči da ode kod prijatelja svoga oca u koga imala poverenje, koji radio sa nekim travama, da potraži lek. Daj mi, molim te, neku travu, ja živim u paklu, kako bi se otarasila sve krve. On je pogledao tu mladu ženu, video njene muke i probleme i pristao je da joj pomogne. Dao je neke čajeve, ali je dao i uputstvo i rekao je Molim te, vodi računa s ovim travama, one će za šest meseci zaista ubiti tvoju svekrvu. Ali nije dobro da to ljudi vide, jer će okriviti i tebe i mene, nego te molim da se ti malo promeniš, da budeš ljubazna prema njoj, da niko ne bi primetio to što ti želiš da počiniš. Ona je poslušala savjet i otišla. Po savjetu je i postupila. I naravno već prvoga jutra pozvala je svekrvuna čaj, iskuvala je taj čaj koji je dao prijatelj njenog oca. Naravno, svekrva se prvo iznenadila pozivom, a potom i toj ljubaznosti. Tako je bilo i drugoga dana, tako je bilo i narednih meseci. Ona je počela i da kuva i da sprema i da te trave stavlja u ta jela, u početku verujući da će to ispuniti njenu nameru. Međutim, kako su dani prolazili, desila se promjena i u njenom srcu ali i u srcu njene svekrve, sa koju je verovala da je njen neprijatelj. Naprosto posle tri meseca jedna i druga su se hvalile svojoj okolini kako jedna ima dobro svekrvu, a druga dobro snaju. Posle tri meseca ona je požurila kod tog svog prijatelja, od njenog oca pre svega prijatelja, da ga zamoli da da neki protiv otrov jer se bojala da će se ispuniti to što ona želela. A on je mirno i sa ljubavlju kao mudar čovjek rekao da u tim čajevima i nije bilo otrova, već da je otrov bio samo u njenom srcu. I da je taj preobražaj ono što se dogodilo i ono što je trebalo da se dogodi. Dakle, dragi moji prijatelji, Želim da u ovim rečima vidite da je moguće i da od najvećeg neprijatelja stvorimo prijatelja ako imamo ljubavi. A tu ljubav daruje Duh Sveti koji je ovdje sa nama, Duh Sveti koji će u toku ove svete službe učiniti da predloženi hleb i vino postanu telo i krv Hristova. A ako primimo Hrista u nas, i postanemo jedno sa njim. Kada izađemo izvan vrata ove svete crkve, možemo li i smemo li biti drugačiji nego nalik na Hrista? Amin.